turabaramuka mwebwe mwese mubandanya gutega amatwi ibiganiro bya hadisanganiro tubaha n'ikaze muri aya makuru y'ikirundi kuri uno mutaga nayo tukahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira abanyororo bagera kuri mirongo ibiri na batanu baraye bimuriye mu mabohero ya rumonge na gitega bakuwe mu ibohero rikuru rya ngaha mu gisagara cya bujumbura umuyobozi mukuru w'amabohero mu burundi akavuga ko ari igikorwa gisanzwe muri ano makuru muramwumva ni geruve haje hari ibiziga bibiri byazindutse bitogwa mu ruzi rusizi mu ntara ya cibitoke abajejwe intwaro n'umutekano bakavuga ko abantu batamenyekanye kandi ko baca bahambwa kuko ivyo biziga byatanguye kononekara mu kamenge naho hari umuntu w'umusore yitwa Michel yazindutse yiyahura abanye bakavuga ko batazi ibijanye n'ugo rupfu rwiwe mu gihe ubushikiranganje bw'indero buherutse kumenyesha ko umwaka uza w'ishuri uzotangura n'amashuri atandatu y'amashuri y'akarorero hamwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura ngo imyiteguro imyiteguro ngo iriko iragenda muraza kubyumva nk'abo muri lise nayo kuri se marke bakavuga ko atansiguro bararonswa kugira ngo bitegure mu mpera zano makuru twashimye kugaruka kuri bucana yandi y'amagara y'abantu ivuga ibijyanye n'indwara ya AVC accident vasculaire cerebrale itegwa n'iziba ry'udutsi dutwara amaraso mu bwonko turasubiye kubaramutsa imyiteguro yo gutangura umwaka w'ishure ku mashure y'akarorero ngo yaratanguye kuri risengagara ahahora hitwa enene ngaha mu gisagara ca bujumbura aho ibikorwa byo gusubiramwo uburaro byamaze gutangura ariko iruhande yaho ku ishure semarke hoho ngo nta myiteguro baratangura kuko batararonsa insiguro kugira ngo batangure gukora ico gikorwa ni inkuru twateguriwe na Arida Ndayikeza nk'uko biheruka kumenyeshwa n'ubushikiranganje bw'inyigisho aho amashuri y'akarorero agiye gutangurana n'umwaka uza imyiteguro iri kwirakorwa hamwe hamwe menda ntokira taxis umuyobozi w'ishure rya Ngagara rimwe muri ayo mashure amenyesha ko bariko barasanura uburaro imyiteguro twayirembeje kuko turategura ahantu bazoba cyane cyane indaro y'abakobwa kuko nta bakobwa twaba dufise ngaha rero twavuganye n'ubushikiranganje turandura uburyo bumwe tworondera Abazoba biba ko bazogira gutangura amashuri twamaze kubitegura neza abanyeshuri bazokwiga ngaho bazobacimo kuce kubiri bazokwiga mu yindwi zobari amashuri abiri ishuri rimwe ryose rimwe ibirasi bibiri riba ririmo abanyeshuri mirongo itatu bazokwiga ngaho n'abantu bazoba bakoze ikibazo bazokora ku nkuru uvuga barungitse ngaha ubu ngaha uzobarondera ahandi nubwo biruko ku ishuri ryitiriwe umweranda mariko ngo nta myiteguro baratangura nk'uko bivugwa na butoyi victoire umuyobozi w'iryo shure imyiteguro iragera kuko twamaze kuronka gusa inkuru ku ishuri rizoba ecole d'excellence gusa ibisigaye turarindiriye kugira twumve ingene twabyiteguramo kugera ubu nta banyeshuri bararungika ngaha dufise abahasanzwe tubandanye dukorana nk'uko twamye dukorana kera ariko abashasha ntibaraza ko n'ama orientation ntarasohoka amashuri y'akarorero azoba ari atandatu mu gihugu cyose kandi abazokwemererwa kwinjira muri ayo mashure bazoba bakoze ikibazo ku igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icenda urakeneye alida tukibandanya mu yavugwa mu ndera ibiciro by'ibikoresho by'ishure ngo byaratango byaraduze cyane igiciro mu gisagara cya Bujumbura ku makaye ngo amaze kwiyongera ko amafaranga ari hagati y'ijana n'ijana na mirongo itanu ugereranije n'ibitigiri by'umwaka n'ibiciro by'umwaka uheze ababyeyi bakavuga ko iryo duga ry'ibiciro rije gusongera isibe kuko bari bakiri mu bukene inkuru twateguriwe na Yves Nkunzimana abanyagihugu bavuga ko bigoye kugira bashobore kurungika abana babo ku mashure nk'uko uyu muvyeyi abishikiriza ibiciro ntibitworohereza kare iyo oyo impapuro ijana yagurwa amajana indwi n'itanu ariko nk'ubu urabona ko yaduze ko ikindi kintu nk'amakaramu yoyo urumva ikaramu igeze mu majana ane urumva nk'ibyo biciro umenga biraturemera kare twarabigura abiri abiri n'itanu uwundi muvyeyi avuga ko bahisemwo gushira umukanda mu nda kugira abana biwe bige amakaye arazimvye ibikoresho vy'ishuri birazimvye kandi abavyeyi dusanzwe dukenye ariko nta kundi kugira ngo umwana yige ubu imyaka tugezemo ntaho kwicara ku mwana impango ni kubera bizimvye bashira umukanda munda. iyo umwana ashoboye n'umwambaro uniforme uyu mudandaza avuga ko batakironka babagurira ngo kuko waduze cyane akanatubwira kandi n'igiciro zahora zigugwa twihweje eh, uko uno munsi byifashe harabaye ihinduka rinini impuzu twahora tugurisha mu bihe biheze ubu muri iki gihe zirazimbye bivanye n'ukuntu eh, ibitambara bituzimba kandi bivanye n'ukuntu amadolari yaduze ubu eh, akaba afite agaciro kanini kubw'ivyo rero n'abaza badushorera baridodomba cyane cyari gikwiye nuko hobaho ko ibintu bisubira ku giciro ki kinezereye abantu bose ku buryo baza bagura bariko bagura batidodoma tubamenyeshe ko abo banyagihugu basaba leta ko yokora ibishoboka byose kugira haboneka amahera y'agaciro ngo kuko ariyo ntanduruko ya byose sangwa muri sanze kuri radio isanganiro amakuru mu kirundi arabandanya mu bijyanye n'umutekano hari ibiziga bibiri bigizwe n'umugabo be n'umukenyezi byazindutse bitogwa mu ruzi rusizi mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ku mutumba wa rusiga muri komine Rugombi intara ya Cibitoke bikaba byabonywe n'abazindutse mu mirima abajejwe intwaro n'umutekano bakavuga ko abo bantu batashoboye kumenyekana kuko muri ako gace atawura avuga ko yatakaje uwiwe bakamenyesha ko baca bahamba ibyo biziga kuko ngo byamaze gutangura kononekara abantu babiri barafashwe kuri uyu wa mbere ku mvo z'umutekano ku bijyanye n'urupfu rwa niyo rugira amede yahora akora muri komine ya mpanda hamwe na busoni inose yari asanzwe ari umudandaza mu isoko rya musenyi ni muri mu ntara ya bubanza gitabusarehe hamwe n'umushoferi wiwe bakaba bafashwe n'igipolisi bivugwa ko imodoka ari yabo y'ubwoko bwa ti ariyo yoba yarakoreshejwe mu kugandagura abo bantu mu ijoro ry'uko uwimana rishira uwa mbere ku mutumba ni muri iyo komine ya manda tukibandanya amakuru abanyororo bagera kuri mirongo ibiri na batanu nibo baraye bimuriwe mu mabohero ya rumonge na gitega bakuye bakuwe mu ibohero rikuru rya mpimba ni ngaha mu gisagara cya bujumbura haje yandi geruve umuyobozi mukuru w'amabohero mu burundi agahumuriza imiryango y'abo banyororo aho avuga ko ari igikorwa gisanzwe bari abanyororo bashika mirongo ibiri na batanu bakorewe mu mpimba ejo cumi na batanu bari mu monge abandi icumi bari mu bihugu bya gitega byaba byavuye kuki ko bavuga ko umunyororo yunguruzwa mu kandi gasho iyo adafise inyifata atari nziza mu gasho yari asanzwemo kunguruzwa ujya mu bibazo biva mu rindi ujya mu rindi biva n'imvo nyinshi ashobora kuba ari ku mvo z'amatohoza amanza agasaba yuko abanyororo akajya mu bibohero iri bakunguruzwa mu rindi bakava ahantu muri bivanye n'amatohoza uko baba ariko aragenda birashobora no kuva ku nyifata yo mu nyoromu ihoro kanaka akava muri biriho akajyana mu rindi n'imbo nyinshi imbo nyinshi ego dufatiye nk'akarorero kuri abo babungurujwe bavanwa mu mpimba bo bo byaba byavuye kuki na burya bavuga ko benshi ari abanywanyi b'umugambwe emesite icyo ukora abanywanyi b'umugambwe cyo cyo nicyo ntazi gucozi no kuba bari abantu b'abafungwa bari mu ibohero nta mugambwe bagirizwa nta mugambwe yavugira nako gusa mugabo ahanini imvo nyamukuru ni imvo ijyanye n'imyifato yabo mu ibohero bagize twavuga ko bari basanzwe bifata nabi rero abo banyororo oya ko basanzwe bifata nabi siko basanzwe mwohumuriza imiryango y'abo banyororo ko ataco bazoba na bujya bavuga ko hari abanyororo baraba kugwa mu mpimba bakabatora ibiziga oya bohumura bohumura ibyo ni ibintu bisanzwe mu kazi ko gutunganya amahoro ni ibintu bisanzwe cyane bikunda kuba nawe uvuze ko birabaye n'uba agwaye akava ngaha mu yindi bohero ni ibintu bisanzwe rwose ntacyo bazoba kuko bisanzwe binagirwa sinzi igituma kumbure ibyo biba biteye indi mugabo biragirwa tubigira ku munsi ku munsi kundwi hari abaduga hari abamanuka hari abaduga hari abamanuka hari abakikama abamanuka babarugwa banaza kandi ibaze ngo hari icyo bagiye kumererwa babwirwa nabi nta reka nta ntacyo nta na kimwe naho mu miryango n'abagenzi ntacyo bazoba Hajayandi akaba yakuwe na mugenzi wacu Evra Claude Habyarimana ngo nta muntu n'umwe aha ngo nta muntu n'umwe amategeko y'u Burundi aho uburenganzira bwo gutabura impapuro z'umutsindo ivyo bishikirizwa n'abizi by'amategeko ni mu gihe byavuzwe yuko hamwe abanyeshuri b'igitega bo kuri lise musinzira batoronka amafaranga yo kuriha ivyononekaye mu gihe bari bagwanye na bagenzi babo bariko bararangiza ikibazo cya leta kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashuri muri kaminuza abanyeshure bamwe bakaba basabwa kuriha abihumbi itanu ni mu gihe abandi nabo basabwa kuri ibihumbi mirongo itandatu dukurikire metre Albert aragakiza ageco numva ah, nukurira kaguha abarongozi bafata ingingo nuko oh, hariho itegeko ry'umukuru w'igihugu ritegezwe riheruka kucaho action kiriswa ari action direct eh, simba n'ingene ndo bivuga neza mu kirundi muga iryo tegeko iryo tegeko rivuga yuko umukozi wa leta afashe ingingo idakurikije amategeko hanyuma leta ikacitegezwa kuriha kubera iyo ngingo leta isubira ikagaruka ikamwitwarira kugira ngo ayisubize ivyo yahomvye ivyo rero bokigabako kandi aho aho ico kirerekeye n'umukuya mu kazi kuko nawe nyene yobira bakirikare akaraba ko izo ngingo zikurikije amategeko zidakurikijwe n'amategeko akazihindura canke akazifuta icyo kiba gikwiriye yego hanyuma ikindi numva ah, nikijya mwari mwavuze ca action kiswa bantunga kiwe bavuga ngo gutabura amadiplome muri kijya kintu nibaza ko ariko aranuza inkuru atohigira kuko nta hantu namwe amategeko ashobora kumurekurira ko atabura amadiplome y'abana kuko sibu yiwe igitabo mpanavyaha kiravuga umuntu yononye ibintu by'abantu ingene bigenda kuko ejo ashobora gushika amasentara akerekana yuko iyo ngingo yafashwe itakurikije amategeko umva rero ntiyofata iyo ngingo ahubwo nimba abona hari ibyo bagirizwa n'abashikizi imbere ya sentare niho byoca binamworohera mbere akavuga ko ataco bazi ico bacatumye yiyahura Christelle Nizigama yazindutseyo atubwira uko yabisanze uyu munyagihugu yaraye yiyahuje umugozi azwi ku izina rya misheri afise imyaka mirongo ibiri n'itatu akaba yari asanzwe yikorera utwiwe nk'uko bivugwa n'umwe mu babanyi b'uwo yiyahuye ngo ntibaramenye icyatumye yiyahura uyu muntu kuba yarayavuye yabaye ibyiyahure nko mu masaha ya saa cyenda y'igitondo yavyuse aricara isanganiro inama isumba kugira isaha zitandatu n'iminota mirongo ine muri izo zaha disanganiro dukubitire hagati mu ntara aho hari umudandaza wo muri komine ya gisagara n'intara ya cankuzo avuga ko ari karaburabuzwa mu rudandaza rw'isukari uyu asanzwe ari ku rutonde rw'abayikura mu ishyirahamwe sosumo avuga ko atarayidandaza na rimwe kuva mu kwezi kw'indwi akagiriza buramatari w'intara ya Cankuzo kwamuhora ko atari mu mugambwe uri ku butegetsi ariko buramatari we akavuga ko uyo mudandaza yashatse kugarariza ubutegetsi mu ntara mu Cankuzo Jean Claude Nshimirimana uwitwa Mugara Jonas adandariza mu Rusigabangazi zone cy'amazi komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo niwe yagiriza buri amatari w'intara ko amuburabuza mu rudandaza rw'isukari uwo mugabo ari ku rutonde rw'abadandaza barekuriwe kurangura buri kwezi isukari igenewe intara ya Cankuzo mu ihinguriro Sosumo rwasohowe n’ubushikanganji bujejwe ubudandaji avuga ko yishikiye mu bubiko bw'ihinguriro Sosumo mu kwezi k'umunani gushize ararangura isukari arayishikana iwe ariko rero ngo yagize gusaba guhabwa urutonde rw'abadandaza ku kiro yoyiha buramatari ntiyabimwemerera maze ngo aca amurungikira abapolisi ngo bamufate ariko ngo yashoboye kubigobotora arayanyaga nyuma yaho abapolisi barasubiye ku rugo iwe batwara isukari bahasanze yose baca baja no mu cy'amazi gutora iyo yari yahashize imbere yaho mugara Jonas avuga ko buramatari w'intara ya Cankuzo Njiji Desire ari we yanse ko atanga itoni zitanu z'isukari y'ukwezi kw'indwi yari yasohotse mu bubiko bw'ihinguro sosumo ku izina ryiwe maze iyo sukari igihabwa abandi badandaza barayiranguza ku mifuko nawe bamuhereza amafaranga yari yayankuye ko muri sosumo mugara jonas avuga ko ariko aburaburuzwa muri urwo rudandaza ku mvingo za politike ngo kuko ari umunama rimwe ayoboka agatogwasa ibyo akabihuriza ko na hatungimana oscar aserukira abanama rimwe bayoboka agatogwasa mu ntara ya cankuzo uko ari babiri basaba ko abarundi bose bose bogira uburenganzira bumwe ntagire uwuhogwa kutaba mu mugambwe uri ku butegetsi njiji desire buramatari w'intara ya cankuzo avuga ko ata muntu n'umwe ahogwa ivyumviro vya politike muri iyo ntara nubwo yemera ko mugara jonasi ari ku rutonde rw'abarekuriwe kurankura isukari muri sosumo amenyesha ko uwo mudandaza yagararije ubutegetsi ngo kuko atitavye inama y'umugwi ujeje urudandazwa rw'isukari mu ntara jean claude nshimirimana mu cankuzo ku garajyo isanga isanganiro urakoze jean claude tuve mu cankuzo tugaruke igitega ibinyobwa bya sipurina bibandanya kudandazwa amabutike amwe amwe ari mu gisagara cya gitega ibyo biruko mu gihe umushyikiranganje w'ubudandaji yasabye ko ibyo gukora no kudandaza icyo kinyobwa byohagarara kugeza habaye ibyigwa abahinga bagaheza bakerekana ko atankurikiza imbi icyo kinyobwa gifise ku magara y'abantu umuhanuzi mukuru mu biro by'intara ya gitega amenyesha ko bari mu mwisekeza ryo gukura icyo kinyobwa mu mabutike kandi ko ishyirahamwe rihengura icyo kinyobwa ryugawe igitega arthur kavabushi ngo naho ibinyobwa bya sipurina bikibonekeza mu mabutike ari mu gisagara cya gitega umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya gitega gerard nibigira amenyesha ko bamaze guhagarika ibikorwa by'ihinguriro ry'icyo kinyobwa kandi ko muri kino gihe bariko barayigura mu mabutike iriko idandarizwamo uyu muhanuzi wa buramatari avuga ko icyo gikorwa bagikoze bamaze kubona ikete ry'umushikiranganji w'ubudandaji aho yabasaba ko ihinguriro ry'ikinyobwa sipurina n'ibindi byose bigikomoka ashaka ko hamwe n'urudandazwa by'icyo kinyobwa byohagarikwa hakabanza hakaba ibyigwa by'abahinga mu ntumbero yo kuraba ko atankurikizi mbi bifise ku magara y'abantu yavuze ko iryo kete ryahejeje rikurikirwa n'iry'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukundisha igihugu byabasaba gushyira mu ngiro iyo ngingo uyo muhanuzi wa buramatari yamenyesheje ko nyene iryo hinguriro yaciye abasaba gusesa ibyo yari amaze guhingura byose ngo kuko harimo ibyari byaramaze guta ikiringo ngo be no kugenda batwaye ibyo yari amaze guhingura abo mu ntwaro nabo icyo gihe bakaba bari basanzwe bagiye kugendera ahakorerwa icyo kinyobwa iyo muhanuzi wa buramatari akaba avuga kandi ko izimaze gufatwa zashyizwe muri parike mu kurindira ibizova muri ibyo byigwa by'abahinga akongera agatera akamo abanyagihugu bose na cyane cyane abariko barabidandaza guhagarika no kubishyikiriza abajejwe intwaro arthur kavabushigiti tega radiyo isanganiro wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orge isanganiro Ah, muyavugwa yavugwa hakurya y'amakungu imbere y'uko dushikira bucana yandi y'amagara y'abantu muri Afghanistan havugwa igitero cabaye kuri uyu wa kabiri kwishira hamwe Pamlohena risanzwe gitaha abatishoboye riri hagati mu gisagara kumugwa mukuru w'ico gihugu Kabul aho umuntu umwe yitabye imana yo muri Libya ubufaransa bufise ubwoba ko abagwanyi b'abajihadiste bashobora gushika mu bihugu vya Tunisia be na Egiputa mu gihe bavuye muri Libya nayo mu gihugu ca Brazil nyuma y'iminsi itanu akuwe mu mabanga yo kuyobora igihugu Dilma Rousseff yamenyesheje ko hibonekeza igihengeri kitari gito mu vya politiki bishobora gutuma haba umutekano muke inkuru twateguriwe na Gildas Ruberinga muri Libya umushikiranganji w'ukwivuna abansi mu Faransa Jean Yves Rodrian yaragabishije kuri uyu wa mbere kumakenga yuko abagwanyi b'abajihadiste bashobora kwinjira muri Tunisia na Egiputa nkuko tubisoma ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Jeune Afrique ivyo birababaje mu gihe ibihugu bibanye vya Libya bitariko bija hamwe kugira bige ico kibazo tubibutse ko kuva inyuma y'itembagazwa ry'uwahoze arongoye Libya Colonel Muammar Gaddafi mu 2011 haci haboneka icuka kibi mu vy'umutekano hamwe n'ivya politike ku buryo abagwanyi b'abajihadiste ba leta ya kisilamu bari barigaruriye igisagara c'amavuko ca kadafi bita Sirte muri Brazil naho wahoza atwara ico gihugu Dilma Rousseff abandanya yerekana ko ataco yagira vyerekeye gusesagura amatungo ya leta yagirizwa arivyo vyatumye ava ku butegetsi ku rubuga ngo rukanabumenyi bw'ikinyamakuru Le Monde ku bwa Rousseff ngo hoba hari ibindi bintu biri inyuma y'iryo kugwa ryiwe nk'ihagarikwa ry'amatoho n'amahoza ajanye no kunyonyeza amatungo ya leta amakonte y'imigambwe imwe imwe no kubiturire vyo mu migwi y'abadandaza ba petrole bita Petrobas Joseph yongera akavuga ko iyo ataba amategeko yashinzwe kuva umugambwe wiwe ushitse ku butegetsi mu 2003 igipolisi ngo nicari gushobora gukurikirana ivy'ivyo biturire muri Afghanistan ho batubwira ikindi gitero ca gatatu cabaye ku mugwa mukuru wa Afghanistan mu kiringo kitarenga umunsi umwe ico gitero ngo catangujwe ni n'ikintu cyaturitse cyane hagati mu ijoro gikurikirwa n'amasasu menshi ngo abajejwe umutekano barashoboye kwica abagizi ba nabi batatu hamwe n'abantu mirongo ine na babiri harimo abanyamahanga bashoboye kurokoka igisirikare cyo muri Afghanistan gifashijwe n'igisirikare cyo muri Amerika bariko barakora ibishoboka kugira bagerageze gukingira umugwa mukuru Lashkar buraca bugacana ayandi nkuko musanze mubimenyereye ku munsi wa kabiri tubaganirira tubaganirira kuri bucana yandi y'amagara y'abantu uno munsi naho tukaba twashimye kugaruka kuri bucana yandi yabaganirira ku bijyanye n'indwara ya ABC ariyo accident vasculaire cérébrale ni ituruka ku dutsi dutwara amaraso mu bwonko tuba twazi twazije canke tugaturika Eh, bigaheza bigatera rimwe na rimwe ubumuga ibyo bigasigugwa muri no bucana ayandi y'amagara y'abantu na muganga Constantin Nyamuzangura asanzwe avura indwara z'umutima bucana yandi uno munsi na Francine ndiyo kubwayo AVC ariyo accident vasculaire cerebral mu rurimi rw'igifaransa bayita impanuka ishika giturumbuka ku muntu iva ku dutsi dutwara amaraso mu bwonko tuba twagize ingorane nk'uko tubisigurirwa na muganga Constantin Nyamuzangura avura indwara z'umutima AVC mu gifaransa ni accident vasculaire cerebral akaba ari accident kuko impanuka ishika giturumbuka ijanye n'udutsi dutwara amaraso mu bwonko izo mpanuka rero twavuga ko ziri ubwoko bubiri hariho impanuka iva ku kubera utwo dutsi tuba twaturitse ariyo bita accident vasculaire cérébral hémorragique hamwe n'impanuka iva nuko ubwo butsi bwoba bwazivye arivyo accident vasculaire ischemique ubwonko buraronka amaraso abuzanira imfungurwa hamwe n'umwuka oxygene iyo rero imitsi iyizana aribwo bu artère canke ubutsi butoyi cane bwitwa capillaire buzivye naho vyoba umwanya mutoyi canke bugaturika iyo rero ibigize ubwonko bibu bibuze oxygene hamwe n'isukari umwanya mutoyi bigaca bituma umuntu agira ingorane bijyanye n'umubiri mu bice cane cyane ubwo ruhande rw'ubwonko bura muganga Constantin Nyamuzangura aratubwira indwara zimwe zimwe zituma umuntu agira iyo mpanuka indwara ya hypertension ngo nizi imbere hari indwara nka hypertension arterielle ari yo ndwara y'umurindi w'amaraso canke ivumbuka ry'amaraso kuko iyo umuntu agira ibiharuro birebire ugasanga utwo dutsi tutwara amaraso mu bwonko turaturitse ivyo birashobora gutuma haba accident vasculaire cerebral hari izindi ndwara rero zijanye no gutera nabi ku mutima indwara ya diabete itabi inzoga bishobora kuba mu bituma iyo ndwara ishobora gushikira umuntu iyo mu muryango iyo ndwara ihari birashobora kuboneka no ku bandi rero abantu basanzwe bari muri uwo muryango harimo rero n'imyaka accident vasculaire cerebral ni gake cyane ziboneka ku bana kuko abana nta ngorane baba baragira zivumbuka ry'amaraso nta ngorane baba baragira ry'imitsi yononekaye mu bihugu biteye imbere kenshi bavuga yuko bishika inyuma y'imyaka mirongo itandatu n'itanu ariko muri ibi bihugu by'iwacu turabibona no ku bantu bakiri bato ku myaka 45 mirongo itanu uwo muhinga mu kuvura indwara z'umutima aranatubwira ibimenyetso vyerekana ko umuntu yagize iyo mpanuka ya AVC hariho ibimenyetso bijanye n'inguvu zigenda ugasanga ukuboko ntaco umuntu akigukoresha ugasanga ukugura umuntu ntaco akigukoresha hariho ibimenyetso bijanye no kutumva ukoze nko ku kuboko ukumva umenga ukoze ku giti abantu bashikiwe n'iyo mpanuka kenshi barabura majambo canke ugasanga abo bantu ntibagishobora kuvuga ngo batobore hariho rero kutashobora ururimi kuruhindukiza canke ugasanga biranse nuko umuntu ashobora kumira umuntu ashobora kugira ingorane yo gutambuka hamwe ahagaze vyanka na kenshi bigashika kwagwa hasi ibindi bimenyetso dushobora kubona muri accident vasculaire cerebral ni ibimenyetso bijanye n'amaso no kubona iyo vyabashikiye ugasanga bavuga yuko batabona neza canke babona n'ibyijiji canke umengo umuntu bakamubonamwo babiri canke ikintu cyose bakabibonamwo kabiri hanyuma hariho n'abandi rero iyo bibafashe umutwe umeneka cane umutwe wiyadukiza gutyo wonye si nka wa mutwe tumenyereye usanga uza buke buke avese n'indwara ya mbere itera ubumuga umuntu atavukanye kuba akuze nk'uko muganga Constantin Nyamuzangura bivuga bishobotse rero ngo umuntu yoyirinda ariko kandi n'uwo yamaze gufata harahavugwa agakira ni navyo uwo muhinga mu kuvura indwara z'umutima azotuganirira muri bucana yandi zokurikira